Տոկիո Օլիմպիական խաղերի բրոնզա մեդալակիր, աշխարհի երրակի բրոնզա մեդալակիր Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Հովանես Բաչկովը պրոֆեսիոնալ ռինգում երրորդ մենամարտը կանցկացնի մարտի 19-ին Դուբայում։ Այս մասին Գյումրեցի բրոնզկամարտիկը հայտնել է սոցցանցերում։ Օլիմպիական խաղերի բրոնզա մեդալակիրը առաջիկա մենամարտին կնախապատրաստվի Դենի Վոանի գլխավորությամբ։ Բրիտանացի մարզիչն Instagram-ի էջում պաշտոնապես ներկայացրել է իր նոր սանին։ Ֆրանսիական ՊՍԺ-ի արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսին նվեր է ստացել Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի ինքնագրով Վատիկանի պաշտոնական խաղաշապիկ։ Նվերը փոխանցել է Լիոնի վիկարիոս Էմանուել Գաբիարա։ Գաբիարը Վատիկանի ներկայացուցիչն է 2024 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերում, որը կանցկացվի Փարիզում։ Մեծ սաղավարտի մրցաշարի 20-ակի հաղթող Ռաֆայել Նադալը դուրս եկավ Ավստրալիայի բացառաշնության կիսաեզրափակիչ։ Աշխարհի նախկին առաջին ռակետը մրցեց Կանադայի ներկայացուցիչ Դենից Շապավալովի հետ։ Իսպանացի թենիսիստն առավելության հասավ 5 սեթում 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 հաշվով։ Մրցախաղը տևեց 4 ժամ 10 րոպե։ Նադալի հաջորդ մրցակիցը կլինի ֆրանսիացի Գաել Մոնֆեսի եւ իտալացի Մատեո Բարենտինի դիմակայության հաղթողը։ Ավստրալիայի բացառաշնության ընդհանուր մրցանակային հիմնադրամը 54.7 միլիոն դոլար է։ Աշխարհի առաջին ռակետ Էշլի Բարտին դուրս եկավ Ավստրալիայի բացառաշնության կանանց մրցաշարի կիսաեզրափակիչ։ Ավստրալիացի մարզուհին մրցեց աշխարհի 21-րդ ռակետ ամերիկացի Ջեսիկա Պեգուլայի հետ եւ հաղթանակ տարավ 6-2-6-0 հաշվով։ Մրցախաղը տևեց 1 ժամ 4 րոպե։ Էշլի Բարտի մրցակիցը կիսաեզրափակում կլինի ամերիկացի Մեդիսոն Քիսը։